evo sa ovom službom trebalo bi da smo se dobro zagrijali. Evo već četvrta noć kako se u crkvi saborno trudimo da uhvatimo dobar velikoposni ritam. Četiri dana uz sve one pripremne nedelje dovoljno je, braći i sestre, za one koji su zainteresovani. Ovo je, kako bi se rekao, dobar zavet ili dobar uvod da možemo da plovimo kroz sve one ostale dane u periodu časnog posta, sve tamo do praznika Vaskrsenja Gospodnja. Vidite i sami da crkva od nas očekuje da postimo saborno. Opasno je postiti van zajednice. Nažalost, vidite i sami svijet uči čovjeka da bude dovoljan samom sebi. Ako želi društvo, može da se uključi u mrežu prijatelja i da sa njima opšti sa distance. A na taj način lako je imati prijatelje, ne jednog nego hiljadu prijatelja. To su te sumnjive veze i ta lažna prijateljstva koja sa duhom crkve gotovo da nemaju veze. Iako mi nekad po našoj naivnosti i lakomislenosti neke od tih veza pokušamo da osveštamo. Međutim, nemoguće, braći i sestri, imati brata van duha svetoga, van liturgijske, bogoslužbene, svetotajinske zajednice. A vidite i sami kako kroz ova sveta bogosluženja, kako mi posteći ipak opštimo, ipak zajedničarimo. Nije to samo moj i tvoj post, moja i tvoja borba, jeste i moja i tvoja, ali i zajednička. Tvoja borba se i mene tiče, a trebalo bi moja borba tebe da se tiče. Crkva nas tome uči i poziva da razvijamo, jer to je, braće i sestre, takođe veliko posno zanimanje, razvijanje osjećaja zajednice, osjećaj da pripadamo crkvi, da nismo tuđi jedni drugima, nego da smo negdje na tim duhovnim dubinama mi zapravo pozvani da budemo jedno tijelo kako kaže veliki apostol, da smo mi zapravo jedan čovjek. Pazite kakav je to stepen jedinstva na koji nas crkva poziva. A vi ste svi, kaže sveti apostol, jedan čovjek u Hristu Isusu. Posteći post, braćo i sestre, i uopšte živeći u crkvi, jer trebalo bi da u toku velikog posta mi naučimo nešto novo o životu crkve, da nam se otkriju nove tajne crkve, te da kad, kad izađemo iz posta kroz praznik Vaskrsenja, ne budemo rasterećeni kao magara od nekog suvišnog tereta koji smo nosili 40 dana, pa eto, Neko je uspio, neko se manje ili više zamorio i onda svi da navalimo na trpeze. Nije to cilj posta, nego da izađemo sa dubljim doživljajem crkve i da taj doživljaj bude naša svojina, naše nasleđe, nešto sa čime ćemo živjeti i u danima poslije posta, nešto u čemu ćemo dočekati i svetu pedesetnicu, pa sve one druge dane, Nešto u čemu ćemo dočekivati naša stradanja, e, naše bolesti, e, naša umiranja. znate, jer ko naslijedi taj ukus nebeskog života silom vaskrsloga gospoda, on je, braćo i sestre, drugi preobražen čovjek. I zato nas crkva poziva da postimo oprezno, da postimo kvalitetno i da postimo u zajednici. Čuli ste večeras kako mi posteći prizivamo u pomoć i Majku Božju, presvjataja vladičice Bogorodice. Moli se za nas grešne, pa jednom, pa drugi, pa treći put, pa pravimo metanije, kao djeca pred majkom, vapimo, saborno. To je, braćo i sestre, to je pravi post. Šta smo jeli danas ili šta nismo jeli nije nebitno, ali ne može biti bitnije od ovoga. Ovo je na trpez, Ovo je ono izobilje duhovno koje nam se predlaže i postavlja za vrijeme velikoga posta. Velika je predrasuda demonskog porijekla da u vrijeme posta crkva kao neki carinik oduzima od nas. To nije tačno, braći i sestre. Ona daje u izobilju, samo što tijelu skraćujemo da ne bi ono sa svojim potrebama nametnulo se duhu i duhovnim potrebama čovjeka i bacilo sijenku na ono izobilje koje nam crkva nudi u toku ovih časnih i svetih dana. A sve to opet činimo saborno, zajedno. Zajedno prizivajući sveta nebesa. Čuli se da smo prizvali i presvetu Bogorodicu. Pa smo onda prizivali svetoga Jovana, proroka, preteču i krstitelja, da se moli za nas. Pa onda smo prizvali, i to po dva puta, braće i sestre, kvečeći, praveći metanije. Znači, potvrđujući i tijelu da imamo potrebu da nam sveta nebesa pomognu. Ne molimo se pritom svetom Jovanu za neke niske stvari, nego molimo se, braći i sestre, za velike događaje, za velike doživljaje. Molimo se da nam pomognu i oni, sveti apostoli, i sveti učitelji, čuli se kako prizivamo i Kirila i Metodija, Klimenta, Nauma, Angelarija, Savu i Gorazda, velike učitelje, velike prosvetitelje, pa smo prizivali svetoga Savu, Simona Mirotočivoga, svetoga Vasilija, Arsenija, Petra, pa svetoga mučenika Jovana Vladimira, pa Lazara Kosovskog, Stefana Dečanskog, pa sve naše mučenike i novomučenike. Prizivamo ih saborno da nam pomognu, da dođemo do cilja kroz pokajanje, da dođemo do gospoda našega. Jer pokajanje, braće i sestre, pravo istinsko pokajanje, da treba da stvori uslove da blagodat Božja uđe u nas. Blagodat Božja, ta vječna sila i vječna slava Božja tako da ovo što mi činimo ovdje u crkvi, to su, braći i sese, velike stvari, znate. Ako ne odustanemo i ako budemo postijeli valjano, blagosloveno, crkveno, saborno, liturgijski i dogmatski dobro potkovani i ograđeni, nama, znate šta može da se desi? može da nam se da blagodat Božija. A ako nam se da blagodat Božija, mi smo, braći i sestre, bogataši. Mi smo se sjedinili sa vječnim Bogom. Mi smo se obogatili. Mi smo vaskrsli. Jer blagodat Božja je živa, besmrtna sila, bespočetna sila. Zato pokajanje treba tako da doživimo jer vidite, ako ga ne doživimo tako, ovo sve može da se pretvori u neku komediju, vjerujte. U neku bijedu i jad. Zato moramo biti oprezni, svi oprezni, braći i se pažljivi, neovijeni, neovakomisleni, jer na ovo djelo nije nas pozvao čovjek. Post, braći i sestre, nije institucija neke ljudske zajednice. Post je gospod ustanovio i organizovao i postavio duhom svetim kroz svoju svetu crkvu, kroz svoj sveti organizam. Tako da mi svakom molitvom, pa i ovom večerašnjom, mi polako ulazimo u tajnu crkve. Zato je to veliki blagoslov za svakog od nas i pojedinačno i za sve nas zajedno. To je blagoslov, braći i sestri, za naše porodice i oni koji od naših srodnika ne dolaze u hramove. Kad se mi vratimo, oni osjećaju taj dah, kao da smo bili i jesmo bili u nekom drugom prostoru. Pa čovjek prosto i svojom energijom, a i onim blagoslovom koji prima od svetoga, tri svetoga Boga ovdje u hramu, moleći se, nosi svome domu. Pa se i tamo postepeno, a opet u duhu slobodne volje i slobodnog izbora naših srodnika i prijatelja, mijenjaju stvari, mijenjaju život postepeno. Taj neki kvasac blagodatni može polako da zakvasi našu porodicu. I još nešto što je mnogo važno da primijetimo, e, i to je e, jedno svojstvo posta. Vidite kako crkva svoju čeljad, svoju djecu odvaja od djece ovoga svijeta. U ovom periodu oni koji pripadaju crkvi, oni se sabiraju, braći i sestri. Evo, čujemo ovih dana po mnogim sabornim hramovima, po mnogim parohijskim crkvama i u mnogim manasirima, braće i sestre, isto kao i mi ovdje, e, sabrani su i mole se gospodu, čitaju isti ovaj kanon, iste ove molitve, klanjaju se, poklanjaju se živome Bogu i traže pomoć od svetih nebesa, isto ovako kao i mi. Dakle, crkva je u ovom periodu, posebno u periodu velikog posta, sabrana, duhom svetim evakuisana i sabrana i privedena. Vidite kako nas je duh sveti priveo i ujedinio, kako nas uči šta da činimo, kako da se molimo. Jer ovome mi nismo naučeni, kako rekao smo, od čovjeka, nego od duha svetoga, braći i sestri, koji se otkriva i djeluje kroz crku i kroz naše svete oce. Dobre i brižne svete oce. I to treba da primijetimo. Ne da osuđujemo svijet. Ne. Crkva nas ne uči, pogotovo ne sad, u velikopostnim danima ali prosto da primijetimo da ipak svijet postoji. To je svijet koji je ravnodušan prema Vaskrsenju Hristovom. To je svijet koji je mrtav, hladan u vremenu velikog posta. Vidite i sami i na poslu, i u školi, i uopšte u okruženju koliko ima mrtvih i hladnih. Počeo je veliki post evo prva nedelja, vidite i sami mi ovako obamrli, znate, obamrli, jer mi smo tu negdje na granici, pa ipak osjećamo da se nešto desilo, da se nešto dešava i reagujemo koliko toliko. Nisu nam ovi dani isti kao drugi dani. Osjećamo da se u vazduhu nešto promijenilo, da su neki drugačiji blagoslovi u kombinaciji istine. To bi moglo da bude još mnogo bolje i nadamo se da će biti. A s druge strane vidimo svijet koji je potpuno ravnodušan. I nekako je mučno e, gledati takve ljude. E, mučno, bez osuđivanja, ali ipak e, kao kad vidimo čovjeka koji se živ raspada. Pa koliko toliko osjetiš neki bol i neko sažaljenje prema njemu. Tako i mi, braćo i sese, kad vidimo u našem okruženju masovno raspadanje, a zaista svi oni koji se pokajanjem ne obnavljaju, kad govorimo o pokajanju, opet podvlačimo, mislimo na saborno pokajanje, liturgijsko, bogoslužbeno, svetotajinsko, crkveno pokajanje, duhom svetim organizovano jer vidite i sami, ovdje je neko organizator. Ja nisam, vidim, niste ni vi. A opet osjećamo da je sve organizovano. Pa ko je organizovao, braći se, Da nije otac Kalisar? Ili da nije brat Dušan ili Mlade? Nije. Ja znam da nisu. Također znam da nije niko od vas. A ko je onda? duh sveti. Sveta trojica, braći i sest. Ove molite koje mi čitamo. Ovo ovdje što se čita, to je duh sveti organizam, Mi samo otvaramo i čitamo. Ili smo pažljivi ili nepažljivi. On je odradio što je bilo do njega. I to je sve, braći i sese, zapamtite, savršeno i ponuđeno, predloženo. E sad, kako ćemo mi tome pristupiti? na nama je. Eto, neka bi dao gospod da, iako smo u svijetu i kao takvi imamo žalost, jer gospod je rekao u svijetu ćete imati žalost, bit će vam mnogo teško. Što više budete ulazili u tajne vjere, sve će vam teže u svijetu biti. Sve će vam biti teža ispraznost ovoga svijeta sve će vam teže padati sujete, sve će vam teže padati zvuci, ritmovi, muzika, priča, radosti, praznici ovoga svijeta. Što više budete osjećali sladost, duhovno, sve će vam teže padati projave i duševnog i onog niskog i plotskog u kojem svijet živi, leži i valja se. Ali nemojmo da se uplašimo, braće i sestre. Teško je, ali može se jer Gospod je sa nama. On je pobjedio svijet. Kad god napravimo metaniju u crkvi, kao što smo večeras pravili, mi pobjeđujemo svijet, jer svijet ne pravi metaniju, braće i sestre djece ovoga svijeta ne kleče u crkvi. Oni ne kleče, oni dižu glavu visoko, oni dižu obrve. Oni dižu glavu, oni se prse. A djeca crkve, duhom svetim naučena, klanjaju se, prave metaniju, traže oproštaj i ištu pomilovanje, ištu milost ištu oproštaj. E to je ta blagodatna granica između djece ovoga svijeta koji u zlu leži i djece Božije. Ostanimo, braće i sestre, u ovom ambijentu i jutra i do naše nedelje, do prve stanice, a prva stanica u Velikom postoje to toržestvo pravoslavlja, pobjeda pravoslavlja nad svim drugim kombinacijama. A sve one, braće i sestre, ujedinjene su u borbi protiv pravoslavlja. U mnogo čemu različite, ali jedno ih objedinjuje. Borba protiv istine. Jer poluistina i sve projeve laži, one sve na ovaj ili onaj način ustaju na istinu. A crkva Hristova, crkva apostolska, crkva pravoslavna je stup i tvrđava istine. I majka nas poziva, majka crkva, da u prvu nedelju velikog posta slavimo zajedno, saborno, pobjedu istine, pobjedu pravde, pobjedu zajednice, pobjedu sabornosti, pobjedu života, pobjedu svjetlosti, pobjedu pravoslavlja. Daj Bože i mi da uzmemo duhovnog učešća u tom velikom slavlju i da nastavimo dalje kao djeca onoga koji uvijek pobjeđuje i koji je pobjedu donio ljudskoj prirodi i ponudio je svima nama. Nju da primimo, nju da cjelivamo, njome, braći i sese, da se hvalimo i da slavimo onoga koji nam je dat Otca i Sina i Svetoga Duha, Boga našega, kome neka je slava i sada i uvijek i u vjekove vjekova. Amin. Amin. Sveta liturgija sutra u 15 časova za one koji su zainteresovani, a onda subota i nedelja, subota u osam, nedelja u pola devet.